Гуканамаль спалохаўся, калі сакратарка паведаміла, што да яго хочуць зайсці Яраш і Шковіч. Хутка падняўся з крэсла, перабіраючы паперы, як бы шукаючы самую патрэбную, скажы, што я заняты. Это была праўда. Пільныя справы нарады падганялі ў той дзень адна адно, але ён тут жа сцяміў что не прыняць яраша депутата гарсавета старшыню камісіі і шковіча таксама депутата было б больш чым неразумна можна адкласці размову калі яна ў іх доўгая але не пусціць у кабінет Ён спыніў дзяўчыну здзівіўшые парушэннем сваёй звычайнай паважнасці памяркоўнасці і не не няхай заходзяць калі ласка сказаў метусліва сам подумаў абодва без звонка не папярэдзіўшы что ім трэба намеснік его кушнер з якім яны працавалі над пісьмом у дзяржплан падняўся каб пайсці гуканы яго спыніў няня застанься пайшоў до дзвярэй и шырокай прыветліва растаюўшы руки нібы хочучы абняць яшчэ нябачных гасцей ну ну кого бачу выгукнуў ён калі ў дзвярах з'явілася мажная постаць яраша прошу прошу а то вы антон кузьміч старшыня камісіі а ў гарсавет заглядваеце рэдка а Да і ты, Кирыла, давно уже не быў, паціскаючы руку Шукічу, усміхнуўся гукан. Всё ездзіш, шукаеш герояў. Шукаю, адчуўшы хітра схаваную іронію гуканавых словах сур'ёзна і цвёрда адказаўшы Ковіч. Брашу, прашу! паказваў на мяккія крэслы каля рабочага стола гукан калі яны прывіталіся з кушнерам и селі насупраць адзін аднаго гукан зірнуў на вялікі гадзіннік што стаяў у куце даючы зразумець што на доўгія размовы ў яго часу няма спытаў на палову ж жартам які клопат звёў разам медыцыну і літаратуру у Ярыш сказаў просто без дыпламатыі: Семён парфёнович трэба памагчы аднаму чалавеку. Трэба поможам. Калі хадайнічаюць два депутаты, жанчыне, сказаў Шковіч, зазіраючы старшыні ў вочы. Гукан увесь час самага порога адчуваў, што Шковіч не зводзіць з яго вачэй і гэтыя дапытлівыя позіркі. Штэн хоча ўбачыць, нервавалі яго. Тым больш неабходна памагчы. Трэба невялічкае на адзін пакой, але асобная кватэрка. Гукан ціха свіснуў товарышы дарагія депутаты мае выня ў курсе наших кватэрных спраў жанчына ў бальніцы пасля цяжкай аперацыі на сэрцы подказаў шковіч разглядаючы на гэты раз гуканавы руки у якіх ён круціў тоўсты зялёны аловак яшчэ одна аперацыя на сэрцы на зацікаўлена спытаў кушнер подняўся з крэсла каля стола для пасяджэнняў дзе было прымасціўся каб не перашкаджаць размове падышоў да ярыша что у яе нікога няма родных няма адзена жыла да аперацыі наймала прыватны куток на ўскраіне а ёй цяпер неабходны меднагляд безумоўна згадзіўся кушнер і паківаў галавой выпадак цяжкі трэба нам падумать семён парфёнович Гукан подсунуў да сябе вялікі настольны каляндар, нацэліўся ў яго алоўкам, якае прозвішча. Савіч, Соф'я Степановна хутка адказаў Кірылова упор гледзячы на старшыню. Аловак устрыгнуў, расшырыўся вузкі твар каля вачэй тут жа звузіўся щокі аплылі ўніз абяскровіліся глыбокія залысіны гукан залішне доўга не ўзнімаў вачэй а потым схамянуўся хутка глянуў і нешта накшталт сумнай усмешкі скрывіла яго вусны гэта не таго савіча таго отказаў кирилла яна прапісана ў нас спытаў гукан чатыры гады жыве і працуе шчокі аплылі яшчэ раз нібы пад гладка паголенай скурай перакочваліся нейкія валікі чорт вылаяўся семён парфёнович у думках трэба міліцыі накруціць каб таких у без майго дазволу не прапісвалі. Ён падняўся, выпрастаўся на ўвесь рост, быццам узлез на п'едэстал, засунуў рукі глыбока ў кішэні штаноў, сказаў афіцыйна і катэгарычна: што ж паглядзім, можа возьмем на чаргу. Не будь бюрократам, папярэдзіў Шковіч. Гукана шаламілі не столькі словы, колькі тон тое, што пісак гэты вось так да яго на ты. Дзён праз десять савіч можна выпісаць, паведаміў яраш і носком чаравіка наступіў сябру на нагу каб той трымаўся спакайней праз 10 дзён антон кузьмічы размовы не можа быць вукан звяртаўся цяпер толькі да хірурга что вы ты яшчэ асобная таких экватэр няма для аднаго чалавека ёсць дзяржаўная норма тады яна зойме свой дом у судовага рашэння б канфіскацыі маёмасці няма дом належыць ёй сказаў шыковіч гледзячы ў гэты раз не на гукана Анна яраша яслі на міха слупянеў старшыня а потым шырока махнул руками як журавель на ўзлёце крылами закрычаў здавалася ўзрадавана цудоўна цудоўна да кушнера ты чуў выкінем на вуліцу дзяцей сотню дзяцей я дамо дом у якім дарэчы амаль нічога не засталося савічавага у Ён перабудаваны, надбудаваны намі з табой. Аддамо гэты дом каму? Да це віна савіча не даказано, перапыніў яго керыла. Вукан шырокімі крокамі выйшаў з-за стола і стаў перад шыковічам, у непахіснай паставе цвёрдасцю і жорсткасцю ў твары. Не, товарыш Шкович, доказана. Вельмі добра доказана всімі органамі. А вы не думаце, што калі знайшлі нейкую знахарку і яна напляла вам казак, дык вы ўжо ўсё доказалі зрабілі пераварот у гісторыі падпольлю вы наіўны чалавек шыковіч для мяне цяпер ясна чаму напісаны ваш артыкул як толькі появілася гэтая асоба пра асобу гэту ты помаўчы кирилла хацеў сказаць хто як не ты загнаў яе ў сібір але яраш зноў што штурхану яго ногой. Антону Кузьмічу хацелася патушыць гэтую нечаканую вспышку. Цяпер галоўная мэта кватэра. Ён даў сабе слова любымі сродкамі вырваць для зосі пакой і сварыцца з гуканам зусім не ўваходзіла ў яго планы не прэтэндуе яна на дом сказаў ён на ліха ёй той дом а вось камуніст работнік рэдакцыі прэтэндуе вулкан адступіва чыковіча павярнуўся да свайго намесніка дзеля гэтага ён гатовы выкінуць дзяцей Чаго хочаш, абы даказаць сваё. Ух, і ты магог сабачы сын выдаў бы я табе, думаў Шковіч, але пад выразнымі позіркамі і жэстамі сябрам маўчаў. А чаму сапраўды мы не можам даць кватэру гэтай жанчыне? Неспадзявана для гукана спытаў кушнер. Ён не ўсё зразумеў са спрэчкі, але чалавек сумленны просты і шчыры адчуў, што праўда на баку хірурга і пісьменнікам, што жанчына гэтая мае все правы на кватэру. Гукан аж крутнуўся на адной назе да намесніка. Ты можаш даць? Магу з добрай усмешкай адказаў кушнер. Роўна праз тыдзень рачнікі здаюць дом на элеватарнай. Напішам ім гарантыйнае пісьмо, і яны пазычаць одну кватэру. Такі выпадак. Ну ведаеш, я не могуу адказваць за падобны шахермахер, ёсць партыйны грамадскі кантроль, які ж тут шахермахер. Вынесем на выканкам, попросім таварыша Ярыша далажыць, а я тым часам дамоўлюся з рачнікамі. Яны хлопцы добрыя, зразумеюць. Спакойная разважлівасць кушнера, неяк адразу утаймавала ўсіх нават гукана але забыўшыся кушнер нахіліўся вачыненое акно і сарваў зялёны калючы плод каштана І тады Семён Парфёнавіч закрычаў вісклявым, як у істэрычнай бабы голасам: Нерві каштанаў! Абшморгаўся дрэва!